Qué rico ya lo menea. Esa baby si lo sabe. Diablo loca tú abusas. te bien se te ve ese traje. Eso esos panty que tú usas. Combina con mi tigueraje. Y cuando yo la llamo. De una ya pa' acá le cae, de una pa' acá le cae. Es otra cosa, una perta de En mi casa por un paso, está envidiosa. Recordándome mami mi das una rosa milanita caprichosa. Chori, sé que te gustan menores, sí. Modélame la pella ese bikini, wow. Le gusta mi piquete como yo luzco y que la anden fronteando en la city. quita como mi diente, la muñeca presidente. la soga pa' fuera te matar los noche Chori, que te gustan menores, y yo que controlo este monobolí De que que enloquece lo que me convertí El puto dinero cago, mami Que está y esa baby si lo sabe. Y a lo loca tú abusas. Que bien se te ve se trae Y eso pa' ti que tú usas. Combina con mi tijera Y cuando yo la llamo, de una pa' acá la cae, de una pa' acá la cae. Come here, bitch. Ese pussy no canta, pero soy su fan. Mi puta es fe y su culo fe. Me montó una foto y le dije, damn, yummy. Se le mueve como flan. La baby tiene estilo. Homemade de cocotrilo. She smoked, she drank that syrup. Pregunto por mí. Heroes on beans, on white and liquor. Sorry, buddy, I don't hang around broke niggas. No. She a thought that I'm a thought too. Ooh. That's a to the bro, that's how you, bro. Qué rico ya lo menea. esa baby si lo sabe. Diablo loca tú usa. Diablo. todo te trae. ese traje. que tú usas. Combina con mi tijera. Eh. Eh. Y cuando yo la llamo. De una ya pa' acá le cae. De una pa' acá le cae. Mateo on the beat.